Ego Ameriketako bidea hartzen dugu goizuntan munduaren zati hori estaltzen eh, baitu EITB taldearen zat gure egungo gomitak jonartano, egunan? Egunon batiet eta egunon entzule guztioi. Ara, Venezuela ipatko dugu goizuntan, krisia gorrian da, errialdea, manifestaldi handiak egiten dira, Maduro presidentearen kontra, krisiaren ahazoinagoa, initzak balima dira ere, Bat aipatzekotan eh, ekonomikoa e, aipatzen aldugu, berra da petrolioari agas lotua dela Venezuelako ekonomia? Bai, ondo esan duzu, e, Venezuela laugarren edo bosgarren esportatzailean diena da mundu mailan petrolioarena, eta Venezuelako lurrazalaren azpian beste inon baina erreserba handiago daude. Venezuela petrolio esportatzaileen herrialdea elkartea sortu zuen eh, herrialdena artean dago eta eta hori da bere ekonomiaren indargune nagusia eta esan daiteke agian hori dela bere ekonomiaren aurgune nagusia ere izan ere menpekotasun izugarria du e, herrialdera sartzen diren dibizen e, eh, amarretik sortzi, herrialde horretara sartzen den eh, txamponen amarretik sortzi, petroleoren esportaziotik e, Eh, etortzen da, eta horrek e, dakarrena da, ba, mentekotasun izugarria, eta txabismoak e, hogei urteotan ez du asmatu, menpekotasun horretatik askatzen, eta beraz, ba, petrolioaren prezioa dieizten baldin bada, ba, erabat hipotekatuta geratzen dira, eta eskuak lotuta ditu gobernuak, gobernuak eta, eta bertako ekonomiak e, egiteko. Eta hori da, gaur egun bizi duten egoera gaiztoaren e, jatorrietako bat. Ez bakarra, baina baina importanteena seguru asko. Oinarrizko produktuen elikagaien eskasia aipatzen da, zertan da hori gaur eguna eh, Beno, guk egonaldi laburra egin dugu Venezuelan, asko ez dela izan gara han, eh, eta bai, e, zuk aipatzen duzun e, elikagai eta botike, botiken e, eskasiari da okionean, eta baita krisi eh, alde anitz dituen krisi honen beste edozein uh, eh, artegiri begiratuzkero ere, bi diskurtso daude eta bi diskurtso uh, eh, kontra jarri, erabat muturtutakoak alegia. Segun nori galdetzen diozun, esango dizu, bueno, ba, janari batzuk lehen... Uh, baino zailagoa dela, lehen baino gaitzagoa dela lortzea, eta zerbait gehiago ordaindu behar dela, baina tira, ez dela inbesterako aldiz, eh, beste norbaitik aldetuz esango ditu, e, eh, jendeak gozeak dagoela, eta eta gozeak hitzeraino iritsi dela jendea. Eta ez mili niri neuri behitzate eh, impresio egin dit, ara joan eta bertan bizi diren euskaldun egin hitz egitean, ba, bi muturreko jarrera hoien bertsio oso ortu osoak entzutea. Ez dakit batiz baina e, niri neuri euskaldun baten e, ahotan e, entzun da, ba, arrazoinak e, barrurago edo errezago sartzen zaizkit, eta nik e, itzezit entzun izan diot, gainera gure herritik joandako e, apaiz bati, e, han iruro gehi amazta, eta e, bueno, ez da bera oposizioarekin lerratzen den horietakoa, izatez txabismoak gauza on asko ekarri dituela aitortzen zidan, baina berak esaten zidan jendeak osek dagoela, jendea hau dagoela, jendea era bat argalduta dagoela indarge lanerako eta eta umeak osasitzen ikusten ditola berak auzo txiroetan eta aldi e, bilbotik eh, joandako mutiko gazte batekin ere itzi duela postpase urte ara jaunakoa eta arek ba, ba kontrakoa edo arek esaten zuen bai botikak mm. falta direla baina hori e, eh, farmazia enpresa handien eh, politika dela herrialdea desegonkortzeko Eta jakien, eh, eta janari dagokienez ba, berak esaten du, bere ozkailua, bere ozkailua irekizkero, Bilbon ikusiko denukenaren oso antzeko e, gauzak ikusiko denituzkela ozkailuan. Beraz, eh, nori sinistu nahi diotun, ba, nik uste dute dena dela, e, uka ezina dela, egora normalizatua e, ez dagoela, mhm. eta, eta jakiak, e, jakiak lortzeko, lortzea ez dela, lehen adine erreza, ba, luzeak sortzen direlako eh, prezio arautuan, gobernu gezarritako prezio merkeetan sortzen dituzten lekuetan. Mm, bi pozizio beraz eh, batetik e, batzuk diotena gobernuaren pojota handia dela, eta bestetik maduroren gobernuak gaiten du gerra ekonomiko bat ere maiten diotera kanpotik, edo bagnetik ere bai, zertan da gerra ekonomikoaren ideia hori defendatzen ahal? Bueno, eh, gerra ekonomikoarena hori ere, ba, <laughs> hemen ja iritziaren e, ere mura eraman nazdu bat ez, eh, zer esango gerra ekonomikoa ah, egiten ari zaizula, aldarrikatzen baldin duzu, gobernua izaki, ba, dena justifikatu ez zenezake, eta zeure akatsak eta bueno, ba, ekonomiaren berezko joerari dagozkionak horri egotzi dizizkiokezu. E, aldiz, gerra ekonomikorik e, bat ez dagoela eta kanpoko agenteak eta kanpoko eh, herrialdi e, boteretsuak eta kanpoko bueno, eragile ekonomikoak Venezuelan esku hartzen erabatari ez direnik esatea ere, ba, gehiegi da, ba, garbi dagoelako, e, Chavez, e, Chavezek hautezkundeak irabazizitzu, ezin mire eta ba, Amerikako boter ekonomiko nagusiak eta eta bueno, eta botere kontserbadoreek e, egin dutela, egin ala, bai komunikabideen e, laguntzaz, eta bai e, enpresen bidez, ba, ahalik eta arrakala handienak sortzeko sistema hori e, eror din. Nik ez dakit, e, gerra ekonomikoa zenbaten baten den, ene joa kontu ekonomikoetan, baina egia da gobernuak behin eta berriz argudietzen duela hori, eta eh, hain zuzen, gerra ekonomikori aintzatartuta, ba, zeigarren goz luzatu du, eh, atzo luzatu zuen, salbu espen eta emergentzia ekonomiko egoera, eta ba, salbu egoerak Euskal Herrera eta gara, eh, bueno, mm -hmm. <laughs> zuta diok ez, baina gure horrekoak bai, ego bai. Euskal Herrera mintzat, eta ez dira gozoak. Txabismoaren eh, astapenetan, eren eh, urteetan, ba, gora ipatu ziren Eh... Eh, ba, gobernuaren eh, gobernuaren reforma, gobernuaren autoak jende pobrearen alde eta orain jendea badakarrikan eh, manifestatzen gobernu kontra, manifestaldi bortitzak ere batzutan zer da azkenean jendeak galde egiten duena, karrikan den jendeak bederen? Bueno, karrikan jendea ere gietatik duzu, eh? egia da eh, nik egia esan eh, ez nahi tauzartzen eh, erratera zenbat gehiago diren e, gobernuaren kontra manifestazioan handi, ari direnak. Baina e, nabarmen samarra dirudik gehiago direla. Baina bestaldekoak ere manifestatzen dira, mm eta ba, komunikabide gehienek ez dieten hainbeste harreta eta hainbeste foko ematen. Ze eskatzen duten, ba, txabizten, e, eh, leloak eta goiburuak eta pankartetan idatzita dituztenak e, irakurrizkero, ba, bakea eta negoziazioa eta eta horrelako eskatzen dituzte, eta beste ekzer eskatzen dute. Beste eskatzen dutena da, hautezkunde egitea lehen bailen. Eta gainera ez dute beste aukerarik e, baloratu ere egin nahi, e, itxuraz erreta daude, eta, bueno, e, konturatuko ba, hori hilabete terdian, ba, ia, ia, egunero daudela liskarra oso bortitzak, berro eta bilagun hildira, e, atzo eta egun biegunetan azken laurak, eta violentzia aipatzen dute hori ere bi aldeek. Txabizte sinestuz gero, esango ditute opositoren artean, badirela, bueno, balizkarrak nahita bilatzen dituztenak, eta etxetik eta armak ematen dituztenak, eta aldiz opositoreek, ba, behin eta berriz esaten dute, errepresio bortitera erabiltzen ari dela maduro. Maila politikora eh, pasatuz politikoa edo politikarien <laughs> politikaz bederan, eh, presidentzia beraz Nikolas Madurok du, txabiztak, parlamentuan aldiz diputatu gehiengo bat oposiziokoa da, bien arteko harremanak eh, eta tratuak, eta zertan dira? Bai, hor, eh, bueno, Frantzian duten sistema bera da, ez da, batetik handago presidente aukeratzeko hautezkundiak egiten direna, eta berak presidente horrek Maduro kasu honetan badu zidegitasun demokratikoa, eh, larri baldin bada ere, ba, eh, autezkunde gira bat egin zizkiolako eh, baina bestalde, ba, lege biltzarrerako autezkunde daude, eta 2000 eta magostean egin ziren, eta nabarmen samari da zituen oposizioak, egun da iruro gaita zazpitik, egun eta magi eserleko ditu. Kontua da, eta hau izan da kasuz belia, hau izan da zua piztu duena, nahiz eta jalenikan labea oso beru egon, ba, txabismoak eh, dio, eh, diputatu horietako hiru Amazonak eskualdekoak, ba, erozkeria baliatu lortu zituzela botuak, eta beraz, ba, uzitegiek, eh, bueno, atzera bota dute, ez nazen onartzen diputatu horiek e, eser daitezen lege eta klabea dira, gako, gakoa da, bi iru diputatu horien kasua, Ba, hoiekin bi ereneko nagusitasuna duelako oposizioak eta iaia nahiran, e, e, nahiran legeritzara. Dena dela, e, gora, bera hori e, aparte e, denbora kontua zen, e, estanda hori egitea, badagoelako herrialdearen e, oso handi bat ba, nazkatuta eta aserretuta gobernuarekin eta aldaketa esigitzen duena eta beren e, bueno, berin indargunia bizarra da, eta bezalde ba, txabizta gaude, orain ikan e, eh, ingeltu hartarrean e, eh, dutenak, eta, bueno, ba, oiek presidente dute, eta armada ere itxura batera berekin dute, eta azpiegitura kontrolatzen dituzte, eta, bueno, ba, esan daiteke, eh, ez du, ez, di, ez dirudiela, epe motzean behintzat, elkarri hartzeko indarra duenik ez alde batek eta ez besteak. Madurok preposatzen duena, asamblea konstituzio gile bat, oposizioak eh, ez du onartzen, hortan parte hartzea, zer litzateke hori eta zertan lagun lezake? Bueno, asamblea konstituzio gilea da e, eh, Txabezek eh, bultzatan onartutako konstituzioan dagoen baliabide bat, orain, orain bat lehen oposizioak e, aldarrikatzen zuena, orduan Txabezimo bezuen nahi, eta orain aldiz, ba Eh, Nicolás Maduro bere burua pixka bat eh, bakartuta ikusi duena, batipat nazio artean, egin kontu gaur bertan nazio batuen erakundeko segurtasun eh, batzordean e, arituko direla, Venezuelari buruz, estatu batu eskatuta, eta Amerikako estatuen erakundetik ere ateratzea erabaki du Venezuelak, ez zira betiko gara honenak e, txabismo honentzat, ba, ba, kontinente osoan ere ezkerrak bueno, ba, boteria galdu duelako eta gobernu asko aldatu direlako eta gobernu garrantzitsu galatu direlako kontsarra den eskubiratu direlako e, zer esaten du Maduro? Maduro esaten duena <laughs> e, pasar konstituzio bilo honek negoziatu eta elkarrezketarik nahi ez duen eh, oposizio horrek sortutako egoera ukainditzeko balieko duela bakea ekartzeko eta motxean esan da, eh, estatua berrazmatzeko balioko duela eta herritarri emango diela ba, aldaketa horiek egiteko boterea. E, bueno, teorian e, parte hartzailea da eta eta demokratiko izan daiteke, baina bueno, oposizioa bezkatzen duena e, hauteskundeak dira eta hori ere parte, parte hartzaileago izan. Ez dakit, ez dute konpondu nahi, batek bestea ere iztea nahi du, eta, bueno, ba, batzar konstituzio honek ez du ekarriko konponbideek. Mm. Autoskundeak aipatu dituzu, o, Ze, ahlo eh, Maduroren legealdiare bukatuko da, noiz bait? Eh, nola ikusten dira gauzak? Bai, bai eh, Maduro eta berriz esan du, ez duela autoskundiak egiteko beldurrik, baina egia da, bueno, bere esku edo, bere esku edo, bintzate paite eta esku zeuden bueno, balia bideak eta nesan gemetzakea egian, trikimailu legalak erabili zituzu, zituela, iaz e, egiteko ziren eskualdetako hauteskundeak azteratzeko. E, hauteskunde presidenzialak datorren urte amaieran dira, eta maduro esan du argi eta argi egin egingo direla. Ba, berak ez duela beldurrik, horretarako. E, Inkestei sinestera, bere onarten maila oso oso txikia da, eta, bueno, urrik eman ere ez, e, asko txikia da, bere garaian txarez zuenarekin. Hori ere garrantzitsua baita, irautza Bolivar Tarra Chavezek asmatu zuen, hori nik ere Chavismo hori egiten dugu, eta Chavista egiten digu eta, bueno, Nikolas Maduro gestu arek zuen, e, bueno, ez eta segurazko ez da abilda politikorik ere. Ikusi egin beharko da, utezkunde horiek, eh, horietara eusteko lain egon arri duen herrialdeak, edo ez hoteden lehenago erabat e, lehertzen, edo, auskalo, baina behintzat urrun geratzen da hori, dimidea ko mm. amaiera. Mm. Egun guzia eh? Venezuela mintzatzen, baina eh, Jona Artano <laughs> zuretzat gaua da orain, beraz eh, gau hon bat desiratuko dauzugu, eta besta Bai, zuek eh, gauzatu eh, egunaz, eta ondo izan, eta nahi nintzen arte, plazera izan da bati. Izan nintzen, mileska.